Bonjour, Monsieur Paradis. C'est Alex Archambault du service de sécurité. Pour faire suite à votre demande de renseignements relatifs à l'expiration de votre carte d'identité, je vous fais parvenir un formulaire de renouvellement. Assurez-vous de remplir toutes les plages du formulaire et renvoyez-le nous avant la fin de ce mois.